četvrtkom. Godina je 1763. U Parizu sastali su se predstavnici Velike Britanije, Hanovera, Francuske i Španjolske kako bi potpisali mirovni sporazum kojim bi se završio sedmogodišnji rat. Iz tog je rata kao pobjednik izašla Velika Britanija. Pariškim sporazumom Francuska se u korist Britanije odrekla svih svojih posjeda u Sjevernoj Americi istočno od rijeke Mississippi, zapadnoindijskih otoka i svih svojih posjeda na indijskom podkontinentu. Britanija je još od Španjolske dobila Floridu. Ali ta je pobjeda koštala. Prije rata troškovi britanske vlade iznosili su 6,5 milijuna funti na godinu. Tijekom rata troškovi su narasli na 14,5 milijuna. I netko je trebao te troškove platiti. Kako je u Britaniji nezadovoljstvo u velikim porezima bilo veliko, George Granville, premijer njegovog veličanstva Georgea III, odlučio je nametnuti nove poreze britanskim kolonijama u Sjevernoj Americi. U sljedećih par godina metropola je kolonijama nametnula niz novih poreza. Zakonom o novcu kolonijama je zabranjeno tiskanje papirnatog novca. Zakonom o smještaju zahtijevalo se od doseljenika da osiguraju smještaj i opskrbu britanske vojske. Zakonom o prihodima nametnute su carine na šećer, vino, kavu, svilu i platnu. Zakon o šećeru dodatno je opteretio trgovinu šećerom, melasom i rumom. Zakonom o biljezima nametala se doseljenicima kupovina taksenih maraka, koje su se morale lijepiti na sve vrste pravnih dokumenata, na novine, igrače, karte, kocke i dozvole za trgovinu alkoholnim pićima. Ti su zakoni ogorčili doseljenike. Ne samo da su ih ti porezi opteretili, već su pokazali njihovu nejednakost. Stanovnici kolonija kao britanski podanici imali su ista prava kao i stanovnici metropola. Dakle, nisu im se mogli nametati novi porezi bez njihovog pristanka. Ali kako nisu bili zastupljeni u britanskom parlamentu koji je izglasavao nove poreze, nisu ni mogli dati svoj pristanak. Nezadovoljstvo u kolonijama raslo i metropola je odlučila uvesti red u kolonije koje su se po mišljenju kralja i vlade i onako previše osamostavili tijekom sedmogodišnjeg rata. U listopadu 1768. britanske trupe iskrcale su se u Bostonu kako bi osigurale ubiranje carina i poreza. Kolonije se nisu smirile. 1770. u jednom od niza sukoba između vojske, lučkih radnika i mornara, britanske trupe ubile su četiri radnika. Protivnici britanske vlasti nazvali su taj događaj bostonskim pokoljem. Tri godine kasnije britanska vlada opet je intervenirala u kolonijama. Kako bi spasila istočno-indijsku kompaniju, donijela je takozvani zakon o čaju. Tim je zakonom britanska istočno-indijska kompanija dobila isključivo pravo prodaje čaja američkim potrošačima bez plaćanja carine. Taj zakon u 13 američkih kolonija doživljen kao još jedan pokušaj ograničavanja slobode i prava doseljenika. 16. prosinca 1773. 60 bostonaca, podržano od velike većine svojih sugrađana, krenuli su u luku. Jedan od 60 orice bio je i George Hughes, koji je ovako opisao događaje od tog 16. prosinca. Bila je noć i odmah sam se odjenuo u kostim indijanca. Naoružao se malenom sjekirom koju smo moji drugovi i ja proglasili tomahokom i obojio lice i ruke ugljenom prašinom koju sam pronašao u Kovačevoj radnji. Otišao sam na Griffinov mol gdje su ležali brodovi natovareni čajem. Kad sam izašao na ulicu, susreo sam se s ljudima koji su bili odjeveni, obojani i naoružani poput mene. Kad smo došli na mol, trojica od nas preuzeli su zapovjedništvo i podijelili su nas u tri skupine, jer su bila tri broda natovarena čajem. Kada smo se popeli na brod, zapovjednik nam je naložio da otvorimo brodske otvore, izvadimo sanduke s čajem i bacimo ih u more. Odmah smo izvršili njegov nalog. Prvo smo našim tomahovcima razbili poklopce sanduka, kako bismo njihov sadržaj izložili djelovanju vode. George Hughes i njegovi sudrugovi bacili su u bostonsku luku 342 sanduka čaja. Britanski je parlament odgovorio prihvaćanjem četiri prisilna zakona, u Americi poznata kao nesnošljivi zakoni, kojima je nastojao kazniti pobunu. To je pak dovelo do zasjedanja takozvanog kontinentalnog kongresa, na kojemu su predstavnici svih kolonija osim George zahtijevali da se poštuju prava kolonija. Metropola se na te zahtjeve nije obazirala. 19. travnja 1775. godine britanski general Thomas Gage poslao je odred vojske da zapljeni barut i oružje skupljeno u mjestu Concord i da se uhite Samuel Adams i John Hancock, istaknuti protivnici britanske vlasti. Odred su dočekali Minutemeni, dobrovoljci koji su se odmah po pozivu dizali na oružje. Do sukoba je došlo kod Lexingtona i Concorda. 273 britanska vojnika i oko stotinjak pobunjenika poginulo je u tom sukobu. Godinu dana nakon te bitke kontinentalni kongres delegatsko tijelo koje je predstavljalo stanovnike 13 kolonija donijelo je odluku da Sjedinjene američke države jesu i po pravu trebaju biti slobodne i nezavisne. Na najistaknutije članove tog kontinentalnog kongresa, koji će u povijest ući kao očevi utemeljitelji Sjedinjenih američkih država, najviše je utjecao jedan engleski filozof rođen 29. za 1632. godine u Bringtonu u Somersetu. Taj se filozof smatra začetnikom prosvjetiteljstva u Engleskoj i Francuskoj. Njegovo dijelo, ogled u ljudskom razumu, utemeljilo je empirizam. Njegove dvije rasprave u vladi utjecat će na ljude koji će odbaciti vladavinu britanskog kralja i utemeljiti republiku u kojoj će se građanima jamčiti prava koja neće smjeti narušiti niti jedna vlada. Ime tog filozofa je John Locke govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Locke je protoliberal. On je omogućio da se liberalni svjetonazor, da se liberalna filozofija i morala i politike razvije u 19. stoljeću. To je, e, tako da kažemo, školski gledano, teorijski, filozofijski i politički. Povijesno gledano, Locke je imao možda čak veći utjecaj na Francuze nego na Amerikance, iako se obično govori samo o Amerikancima lok viri, kako bi se reklo, i iz jedne i iz druge deklaracije. I iz deklaracije iz 1776. godine, dakle, Amerikanske deklaracije o neovisnosti, gdje se to prvi puta kao sustav prava postulira, i iz Francuske deklaracije iz 1789. godine. Prvo, oba su dokumenta nazvana deklaracijama, dakle prihvaća se prirodno pravno načelo koje je neupitno, a termin deklaracija znači naprosto očitovanje, pokazivanje. Dakle, tu nije stvar dokazivanja, nego se kaže to je toliko jasno da svaka budala mora znati. Kontinentalni kongres zadužuje Benjamina Franklina, Johna Adamsa, Rogera Shermana, Roberta Livingstona i Thomasa Jeffersona da napišu deklaraciju nezavisnosti. Jefferson je predložio da deklaraciju napiše Adams, ali ovaj odbio tu čast riječima. Ja nisam popularan i u mene ljudi sumnjaju. Jeffersona pak vole i vjeruju mu. Uostalom, on piše deset puta bolje od mene. I tako je deklaraciju napisao Thomas Jefferson. Tekst su pregledali Benjamin Franklin i John Adams. 4. srpnja 1776. godine Kontinentalni kongres prihvatio je deklaraciju. U njoj je pisalo kada u tijeku ljudskih zbivanja postane za neki narod nužno da raskine političke veze što su ga spajale s drugima i da među silama ovoga svijeta zauzme posebno i ravnopravno mjesto koje mu daju zakoni prirode i bog te prirode, dužno poštovanje prema mnijenju čovječanstva zahtjeva od njega da obznani razloge koji ga navode na to odvajanje. Držimo očitim istinama da su svi ljudi stvoreni jednaki, te da ih je njihov stvoritelj obdario stanovitim neotuđivim pravima, među kojima spadaju život, sloboda i potraga za srećom. Kako bi ta prava osigurali, ljudi među sobom ustanovljuju vlade, koje svoju pravednu vlast dobivaju od privole onih kojima se vlada. Pravo je naroda da, kada neki oblik vladavine postane štetan po te ciljeve, taj oblik izmijene ili ukinu i da ustanove novu vladu, utemeljujući je na takvim načelima i organizirajući njezinu vlast u takvu obliku za koji je najvjerojatnije da će im omogućiti sigurnost i sreću. Nakon tih riječi ništa više nije bilo isto. U ratu kolonije su izborile nezavisnost. 1783. godine Pariškim ugovorom Velika Britanija priznala je postojanje Sjedinjenih američkih država. Šest godina kasnije u Parizu dogodit će se nešto što će ponovo potresti povijest. Odmjeravanje snaga između Narodne skupštine i starog kraljevskog režima preraslo je u revoluciju. 14. srpnja 1789. godine masa je počela zahtijevati oružje. Da bi se njime opskrbila, dolazi do doma invalida, gdje je uzela 32 tisuće pušaka, a onda je krenula na tvrđavu Bastilju. Svojim 30 metara visokim zidovima, šancima punim vode i širokim 25 metara, iako ju je branilo samo 80 invalida i 30 švicaraca, Bastilja je odoljela jurišu mase ali onda su obrtnici iz predgrađa Saint Antoana, pojačani s dva odreda francuskih gardista i s izvjesnim brojem buržuja iz milicije, dovukli pet topova. Tri od njih usmjerili su na vrata tvrđave. Taj zahvat prisilio upravitelja Bastilje na predaju. Zapovjedio je da se spusti preklopni most i masa je u jurišu navalila u tvrđavu. 4. kolovoza Narodna skupština svojim je odlukama srušila stari poredak. Ukinute su sve porezne povlastice staleža, gradova i pokrajina. Ukidaju se posebni nameti, prava na lov, zabrane, posebni sudovi za vlasteline. Svi Francuzi imaju ista prava, iste obveze i dostupne su im sve dužnosti. Crkva je lišena desetine. 26. kolovoza 1789. Skupština je usvojila deklaraciju o pravima čovjeka i građanina. Deklaracija je predstavljala kraj starog i postavila temelje novog poretka utemeljenog na pravima čovjeka. Ta prava postoje prije postojanja svakog društva i države. Ona su prirodna i ne zastarijevaju. U prvim dvijema točkama deklaracije je pisalo. Prvo, ljudi se rađaju i ostaju slobodni i jednaki u pravima. Društvene se razlike mogu temeljiti samo na općoj koristi. Drugo, cilj je svakog državnog udruživanja zaštita prirodnih i neotuđivih prava čovjeka. Ta su prava sloboda, vlasništvo, sigurnost i otpor protiv ugnjetavanja. I na pisce francuske deklaracije kao i na očeve utemeljitelje Sjedinjenih američkih država utjecao je John Locke, mirni i oprezni engleski filozof rođen 1632. u Somersetu u obitelji skromnog selskog odvjetnika. Amerikanska deklaracija počne formulacijom We hold this truth to be self-evident. Držimo da su ove istine autoevidentne, samoevidentne, toliko jasne, toliko očite da ih uopće ne treba ni dokazivati i onda se ide dalje, da su ljudi rođeni jednaki i tako dalje. Slično imate u Francuskoj deklaraciji. Dakle, prihvaća se s jedne strane model lokove argumentacije koja ide od toga da su ljudi ravnopravni i racionalni u prirodnom stanju, da je to ideal kojem treba težiti. Drugo, prihvaća se u političkom izvodu još nekoliko elemenata lokovog shvaćanja, a to znači individualizam utemeljen u vlasništu, to se još kod Francuza dodatno pokazuje kad se pojavljuje surete, dakle sigurnost kao jedna od nosivih vrijednosti koje u Amerikanskoj deklaraciji nema. Ali se s druge strane u eh, amerikanskoj deklaraciji pojavljuje pursuit of happiness, dakle eh, traženje sreće. Ali što je najvažnije, Locke, iako zapravo na neki način i za Amerikance i za Francuze prekriven Montesquieuom, je onaj koji je utemeljio nauk o diobi vlasti bez kojega revolucionarna ideja nove zajednice, nove republike ne bi bila moguća i to je ostalo kasnije u igri sa svim paradoksalnim, čak bih rekao perverznim implikacijama činjenice da je primjerice Montesquieu po samorazumijevanju bio i konzervativac, a zapravo imao na revolucionare veći utjecaj nego oni koji su sebe smatrali revolucionarima poput Voltera i Rusova. I dodatno u čemu Lok jako utječe na oba dvije deklaracije, ali u ovom kontekstu prije svega na amerikansku, jest ovaj stav koji se vidi u samom početku Amerikanske deklaracije u proteku vremena u kojem su se režimi pokazali neopravdanima, neutemeljenima u pravednosti, sazrelo je pravo da se protiv njih pobuni. Otac Johna Loka bio je seoski odjetnik skromnih prihoda ali u engleskom građanskom ratu on se borio na strani parlamenta. Služio je u konjičkoj satniji pod zapovjedništvom Aleksandra Popama. Popom je postao lokalni zastupnik u parlamentu i zahvaljujući njemu Locke je svog sina mogao uputiti u Westminstersku školu u Londonu. John Locke postao je kraljev učenjak. Kraljevi učenjaci bili su malena skupina dječaka koji su imali povlasticu živjeti u školi i primati stipendiju. Nakon dvije ili tri godine ti su učenjaci mogli biti izabrani za pohađanje Christ Church College u Oxfordu ili Trinity College u Cambridgeu. S 20 godina Locke je došao u Christ Church College u Oxford. Godinu dana nakon što je Locke došao u Oxford, Thomas Hobbes, još jedan Oxfordovac, objavio je dijelo Leviathan – Thomas Hobbes se uz Nikola Machiavellija smatra prvim velikim političkim misliocem modernog doba. I u Levajatanu Hobbes je ovako opisao prirodno stanje, stanje u kojemu je čovjek živio prije nego što je utemeljio državu. U prirodi čovjekovoj nalazimo tri osnovna razloga svađe. Prvo, natjecanje. Drugo, sumnjičavost. Treće, slava. Prvi uzrok navodi ljude da druge napadaju radi dobiti drugi radi sigurnosti, treći radi stjecanja ugleda. Prema tome, očigledno je da ljudi dok žive bez jedne zajedničke vlasti koja ih sve drži u strahu, žive u onom stanju koje se naziva rat, i to takav rat u kome je svaki čovjek protiv svakog čovjeka. Po Hobbesu jedini način da se izađe iz tog stanja je da se pojedinac odrekne dijela svoje slobode i da se stvori vlast prema kojoj će pojedinac osjećati strahopoštovanje. U državi koja će tako nastati, vladar bi imao apsolutnu moć, bio bi odgovoran samo Bogu. John Locke je u svom ključnom dijelu dvije rasprave o vladi koje je objavljeno 1690. godine drugačije gledao na prirodno stanje. Dvije rasprave o vladi nastale su kao reakcije na dijelo Sir Roberta Filmera Patriarhija. Filmer je smatrao da je država poput obitelji i da je kralj poput oca. Iz tog patrijarhalnog odnosa proizlazio je i po Filmeru autoritet vladara. Locke istovremeno želi nastaviti Hopsovu poziciju, i s njom se politički jasno sučeliti. Dakle, on bi htio poći od temeljne individualističke pretpostavke Hopsove, bez koje sve kasnije ne bi bilo moguće, ali bi od polemike s firmerom nadalje htio pokazati da zapravo autoritarna vlast, vlast u kojoj vladar nije odgovoran nikomu do samome sebi, a to je ono što apsolutno monarhija kod Hopsa predstavlja, nema smisla, povređuje naš razum, povređuje temeljna moralna načela i povređuje Boži zakon. Nastavljajući na Hopsa, dakle, on s jedne strane polazi od racionalnosti ljudi u prirodnom stanju, od toga da vlada neka vrst prirodnog zakona o prirodnom stanju i izvlači sasvim druge konsekvencije. To njegovo drugče poimanje prirodnog stanja može se pokazati s jedne strane time što Lok za razliku od Hopsa nema ambiciju izvesti čitavu politiku i moral per analogijam, dakle po paraleli, po izvedbenoj paraleli s mehanikom, jer Hop zapravo pokušava iz Galileja izvesti čitavu filozofiju i prvu i drugu filozofiju, dakle i teorijsku i praktičku filozofiju, kod Hopsa zapravo umjesto antropologije postoji neka vrst antropomehanike. Ljudi su mehanička bića sa svješću, odnosno savješću, dok je kod Loka riječ o ipak nečemu što je znatno bliže u konceptu shvaćanju čovjeka kao prirodnoga bića i socijalnog bića, kao nagonskog bića i razumnog bića. U Hobbesovoj koncepciji prirodno stanje je stanje u kojem vlada rat sviju protiv svih. Čovjek nema nikakvu sigurnost. Svaki dan može biti ubijen ili ranjen, a njegova imovina oteta. Stoga u prirodnom stanju nema mjesta za rad i marljivost. Jer teško da se čovjek može nadati da će uživati u plodovima svog rada. Ako nema rada, niti marljivosti, onda nema niti kulture, niti civilizacije. Nema sredstva za pokretanje ili premještanje predmeta koje iziskuje veliku snagu. Nema znanja o izgledu zemlje. Nema računanja vremena. Nema umjetnosti. Nema književnosti. Nema društva. I što je najgore od svega, postoji neprekidan strah i opasnost od nasilne smrti. A život čovjekov je usamljenički, siromašan, opasan, skotski i kratak. Locke u svojim raspravama o vladi ne polemizira otvoreno s ali u glavi dva druge rasprave vladi nalaze se i ove riječi. Jer svi su ljudi dijelo jednog svemoguće beskrajno mudrog tvorca. Pošto su svi ljudi sluge jednog suverenog gospodara, upućeni u svijet njegovom zapovješću i zbog njegove svrhe, oni su vlasništvo onoga čije su djelo, stvoreni da traju dok postoji njegova, a ne nečija druga volja. I budući da su obdareni sličnim sposobnostima i da svi sudjeluju u jednoj prirodnoj zajednici, ne može se pretpostaviti neka takva podređenost među njima koja nas može ovlastiti da uništimo jedan drugoga. Prvo, ljudi su u prirodnom stanju jednaki. Drugo, svima im je jednako dano sve što na zemlji jest Božjom voljom, dakle ta se njihova jednakost onda je materijalno dokazuje. I treće, obdareni su razumom. Odatle on ne izvodi kao Hobbes nužnost sukoba, jer kod hopsa nužnost sukoba prvotno polazi od toga da se ljudi sukobljavaju zbog prostora. Ljudi su dakle bića, materija, tvar u kretanju, tako su kao biće određeni i e, njima je tim bićima kod Hopsa sloboda odsutnost izvanjske prepreke kre slobodnome kretanju. Kod Loka je sloboda dobila šire značenje. Ona ima dva temeljna elementa u sebi. Prvo, da kako sloboda kretanja, E, sloboda djelovanja, sloboda kontaktiranja s drugima i tako dalje. I drugo, sloboda utemeljenja zajednice na racionalnim osnovama u kojoj sloboda neće biti konzumirana, potrošena kao kod Hopsa samim aktom osnivanja zajednice, nego će se nastaviti i u zajednici. Kad je u jesen 1652. godine John Locke došao u Oxford, tamo je zatekao srednjovjekovni obrazovni program. Tri i pol godine poučavala se logika i metafizika i klasični jezici. Razgovori između nastavnika i studenata vodili su se na latinskom. Dominirala je aristotelijanska filozofija, za koju Locke baš i nije bio zainteresiran. Ali na Oxfordu moglo se naučiti i nešto drugo. John Wilkins, šurijak lorda protektora Olivera Cromwella, postao je rektorom Vedem Collegea. i oko sebe je okupio skupinu ljudi koja će kasnije utemeljiti glasovito kraljevsko društvo. Ta je skupina, umjesto poučavanja Aristotelove filozofije, zagovarala proučavanje prirode. Umjesto proučavanja klasičnih tekstova, učenjak je morao promatrati prirodu i baviti se eksperimentima. Jedan od Lokovih prijatelja pripadao je toj skupini i pod njegovim utjecajem Lok se počeo baviti medicinom. Godine 1660. kemičar Robert Boyle utemeljio je kraljevsko društvo. Mladi Lok bio je oduševljeni pobornik onoga što je zagovaralo to društvo. Stari Thomas Hobbes, pobornik deduktivne metode, bio je pak bijesan na članove tog društva i na njihovu filozofiju. To je bila samo jedna od mnogih stvari u kojoj su se ta dva velika filozofa razlikovala. Kod Tomasa Hobbesa ugovor kojim se utemeljuje zajednica sastoji se zapravo od dva ugovora. Ugovora o počinjavanju i ugovora o udruživanju. Locke je naravno imao druge poglede na stvaranje zajednice. On polazi od toga i tu je njegovo shvaćanje prirodnog stanja posve specifično u odnosu na sve druge, da već u prirodnom stanju postoji vlasništvo. Tu se on razlikuje samo od Hopsa, nego recimo od Rousseaua, Spinoze, Kanta i tako dalje. Dakle, zapravo od svih autora koji se u tojim generacijama, nekoliko generacija ispred i iza njega bave prirodnim stanjem. I on, polazeći od toga da vlasništvo postoje već u prirodnom stanju, dakle, jasno daje do znanja da je vlasništvo, vlasništvo starije od države, budući postoje prije države, ne nestaje, ne prestaje biti elementom ljudskog opstanka kad država nastaje. Ono je tu prije države, dakle, nastavlja se od državi i država ima zadaću skrbiti, brinuti o vlasništvu. U rimskom pravu vlasništvo je u osnovi oznaka apsolutne ovlasti subjekta nad objektom. Kad kažem nešto je moje, ja imam tri prava, ja to što je moje mogu koristiti, mogu otuđiti, pokloniti, razmijeniti ili prodati – i mogu uništiti. To je moja apsolutna ovlast. Vlasništvo je dakle objekt na koji se ja kao vlasnik referiram ili odnosim. Kod loka vlasništvo je trojako. Vlasništvo obuhvaća slobodu i život osobe, te kao treći element vlasništvo u užem smislu riječi koje odgovara onomu što rimsko pravo razumije kao vlasništvo, Dakle, ja sam vlasnik ne samo stvari, predmeta, objekata koji su u mojem dosegu i kojim ima, za koje mi drugi priznaju vlasništvo, nego sam također vlasnik svoje slobode i života. Na jednom mjestu Lokto zgodno interpretirao jednom pismu, kaže kada čovjek ide nekim putem, to je u ono vrijeme vjerojatno bila dosta česta mogućnost, pa ga presretnu drumski razbojnici, mogu mu uzeti tri stvari. Mogu mu uzeti slobodu, tako da ga zarobe, mogu mu uzeti sve što ima, tako da ga opljačkaju, i mogu mu uzeti život, tako da ga ubiju. To su, dakle, tri elementa vlasništva u najširem smislu koje čovjek ima. Petu glavu druge rasprave u vladi Lok počinje tvrdnjom da se mi oslanjamo na prirodni um koji nam kaže da ljudi, s obzirom da su rođeni, imaju pravo na svoje održanje i da prema tome jedu i piju stvari koje nam priroda pruža radi opstanka. Lok dalje nastavlja da ako se oslanjamo na sveto pismo, u njemu pak piše da je Bog darovao zemlju sinovima čovječim kao neku vrstu zajedničkog dobra. Ali tada se postavlja pitanje kako čovjek postaje vlasnik nečega, kako nešto postaje nečije. Prema Sir Robertu Filmeru, Bog je dao zemlju Adamu i njegovom potomstvu kao zajedničko dobro i nije moguće da neki čovjek bude vlasnik nečega. Vlasnikom bi mogao biti samo jedan univerzalan monarh. Lok se ne slaže s tim. Onaj tko se hrani žirom sakupljenim pod hrastom ili jabukama ubranim z drveta u šumi, nesumnjivo ih je prisvojio za sebe. Nitko ne može osporiti da je hrana njegova. I tada postavljam pitanje, kada su žiri jabuke postali njegovi? Kad ih je probavio? Ili kad ih je skuhao? Ili kad ih je donio kući? Ili kad ih je pokupio? I očigledno je da ukoliko poslije prvog sakupljanja nisu postali njegovi, ništa drugo ih nije moglo takvima učiniti jer rad je stvorio razliku između njih i zajedničkog dobra i dodao im je nešto više od onoga što je priroda zajednička mati svega učinila i tako su oni postali njegovo privatno pravo. Tu ima u raznim interpretacijama koje su bile dosta popularne kod nekih engleskih i francuskih autora u 19. i početkom 20. stoljeća mogućnosti da se govori o loku socijalistu i loku kapitalistu, grubo rečeno. Naime, lok pod navodnicima socijalist je onaj koji kaže nešto postaje mojim vlasništvom kad sam ja to preuzeo iz prirode svojim radom primjerio sebi, prispodobio sebi, učinio svojim. Dakle, on ima, što bi socijaliste, marksiste uvijek jako veselilo, u tom pogledu jasno i jednoznačnu radnu teoriju vlasništva. Moje je to što sam si radom izvukao, oposebnio e, iz prirode. Istovremeno, međutim, ima drugo mjesto u kojem on govori o tomu da je po sebi jasno, čak o tomu ne treba posebno ni pričati, vidi se po formulacijama, da je rezultat rada sluge vlasništvo gospodara. Dakle, pretpostavlja da više nije u ovom prvotnom smislu riječ o neposrednom odnosu čovjeka sprem prirode, što će Marks uzeti kasnije kao formulu za rad, nego se radi o posredovanom odnosu. Dakle, ja preko nekoga obrađujem prirodu i opet uživam rezultate. Ima dakle dva elementa na koje vlasništvo nastaje. Lok svugdje daje do znanja, čak to bi se moglo nazvati doktrinarnim stajalištem, da je vlasništvo ne samo starije, nego moralno, zakonski pa i politički jače od svake vlasti. Dakle, on se u dilemi vlast vlasništvo opredjeluje za vlasništvo, pored ostaloga je zato što nam pokazuje opet na svojoj razini dogmatski da su ljudi mogući kao djelatni, samosvjesni građani samo onda ako su utemeljeni u vlasništvu. Kasnija socijalistička kritika će pokazati mnoge nedostatke ovog koncepta, ali isto tako istina da je iskustvo, empirija takozvanog realnog socijalizma ili komunizma pokazalo da su ljudi kojima je vlasništvo kao privatno vlasništvo oduzeto, mnogo lakše postali objektima, pa makar ih zvali građanima, nego li subjektima kakvima bi građani trebali biti. John Locke živio je u vjerojatno najzanimljivijem razdoblju engleske povijesti. Prijateljevao je i s Robertom Boylom i s Isaacom Newtonom. Zajedno s tim velikanima stvarao je novu znanost. Ali život u zanimljivim vremenima može biti i blagoslov, ali i prokletstvo. Kada je Loku bilo 10 godina, počeo je engleski građanski rat. Charles I okrunjen je za kralja Velike Britanije i Irske 1625. godine. Charles je bio nizak, sramežljiv i uzdržan. Bio je učtiv, sjajnih manira i nije imao poroka. Bio je zaštitnik umjetnosti, u svoje kraljevstvo doveo je glasovite slikare Van Dijka i Rubensa. Bio je iskreni vjernik i kao i svi stjuarti, ljubitelj konja i lova. S ovim osobinama Charles je mogao biti sjajan kralj. Ali on je malo putovao po svom kraljevstvu, nije se uopće sastajao s običnim pukom i nije osjećao kakvo je raspoloženje podanika. I poput svog oca, kralja Jamesa I, vjerovao je da je od Boga dobio pravo da vlada kako hoće. U prvih pet godina vladavine Charles I tri puta je sazvao i raspustio parlament. Onda je odlučio vladati bez donjega doma i doma lordova. Sljedećih 11 godina nije održana niti jedna sjednica parlamenta. Glavni kraljev savjetnik bio je William Lode, nadbiskup od Canterburyja. On je tvrdio da kralj vlada po božanskom pravu. Tvrdio je da je kralj imenovan od Boga i da su ljudi koji se ne slažu s načinom na koji on vlada loši kršćani. U sukob parlamenta i kralja uplala su se još i vjerska pitanja. Kraljeva žena bila je katolkinja. To ga nije učinilo popularnijim u kraljevstvu. Uz to, kralj i njegov savjetnik smatrali su da su crkvene reforme otišle predaleko. Lov je dao naputak da se drveni stolovi za davanje pričesti u crkvama zamijene kamenim oltarima. To je kralju i njegovom savjetniku donijelo optužbe da ponovo žele uvesti katolicizam na otok. Lowd je uznemirio puritance u Škotskoj inzistiranjem da se u molitvi mora upotrebljavati engleska knjiga molitvi. Škotski prezbiterijanci bili su bijesni zbog toga i jasno su dali do znanja da su zbog toga spremni ići u rat, Godine 1639. škotska vojska umarširala je u Englesku. Charles, koji nije mogao podići snažnu vojsku, bio je prisiljen objaviti da se neće miješati u škotska vjerska pitanja i složio se da plati škotske troškove za rat. Kako bi platio Škotima, Charles je morao sazvati parlament. Ali kada je sazvan, taj parlament, poznati pod imenom Dugi jer je trajao 20 godina, namjeravao je ograničiti kraljevu moć. Pod vodstvom Johna Pima donesen je zakon koji je nalagao da se u buduće parlament mora sastati barem jednom u tri godine. Također je odlučeno da se kralju oduzme pravo raspuštanja parlamenta. Drugim je zakonima određeno da kralj ne može raspisivati nove poreze. Sada je kralj bio bijesan i u siječnju 1642. poslao vojnike kako bi uhitili parlamentarne vođe. Vođi su uspjele pobjeći i obje su strane počele okupljati vojske. I tako je počeo građanski rat. John Locke je dobar dio svoje rasprave o vladi posvetio pitanjima političke moći i njezinog dosega. Locke je bio prvi koji je prema toj moći bio krajnje skeptičan. Dakle, Lokovo skeptičko stajalište sprem vlasti može se pokazati na četiri razine. Prvo tako, što on zastupa koncept države koja je prvo određena sadržajno, onda formalno, a sadržajno je određena kao minimalna ili nočopdiska država. Dakle, država koja ima onaj minimum ovlasti ili kompetencije koje su potrebne da se život razmjena, proizvodnja, komunikacija među ljudima odvijaju bez smetnje. Odatle je ta prispodoba sa noćobdijom, poput noćobdije ta minimalna država treba spavati kad smo mi budni, dakle ne trebamo je kad smo sami u mogućnosti da kontroliramo uvjete svojeg života i tada je nema. I treba biti budna kad mi spavamo, dakle kad ne kontroliramo svoje životne uvjete, a ona kao noćobdija šeta ulicama i štiti nam miran san. Unutar države, Lok prvi, prije Monteskija, dakle, uvodi koncept diobe vlasti, iako je formula koju Monteskije razvio postala poznata i obvezatna preko amerikanske revolucije, zapravo je Lok prvi koji je taj koncept trodiobe vlasti uveo, samo kod njega se radi o diobi na zakonodavno, izvršnu i federativnu vlast, s time da Federativna vlast je ona koja se odnosi na vanjske odnose, dakle i na diplomaciju i na rat i mir, dakle danas bismo rekli i na vojsku, odnosno obranu i na diplomaciju. Treći element koji e, Lok uvodi da bi pokazao u kojoj mjeri je skeptičan spram gomilanju vlasti, je to što on e, uvodi kontrolu izvršne vlasti parlamentarnim djelovanjem taj parlament nije u modernom smislu riječi demokratski parlament, nema i svi pravo glasa, ali ima jedan velik broj ljudi koji imaju pravo glasa, oni zabiru parlament i taj parlament kontrolira izvršnu vlast. To je dakle nastavak koncepta diobe vlasti, ali s time da se pored međusobne kontrole sve tri vlasti, koje pored ostalog imaju funkciju da nas pojedinci ostave na miru, nek se oni međusobno kontroliraju, uvodi nas pojedince kao građane, kao birače koji e, neposredno odlučujući u parlamentu sudjelujemo u kontroli vlasti, pa onda i političke moći. Na kraju svoje druge knjige o vladi, Lok raspravlja je li dopušteno pobuniti se protiv vladara. Do Johna Loka pobuna protiv vladara bila je zločin koji se naravno kažnjavao ne samo smrću, nego i teškim mukama koje je pobunjenik prije smrti morao trpjeti. Ubojstvo kralja smatralo se jednim od najodratnijih zločina. Tijekom svog života Lok je svjedočio ubojstvu kralja. Godine 1648. vojska parlamenta, koju je sad predvodio Oliver Cromwell, čovjek željezne volje koji će kasnije postati Lord Protector, uhitila je Charlesa prvog po drugi put. Prvi je put uspio pobjeći. Sada nije bilo bijega. Nakon suđenja, Charles je osuđen na smrt. 30. siječnja 1649. godine Charles je odveden na skelu koja je sagrađena nedaleko od palače Whitehall. Nosio je dvije košulje jer se bojao da će se tresti od hladnoće i da će okupljeno mnoštvo to protumačiti kao strah od smrti. Jedan od svjedoka pogubljenja ovako ga je opisao. Skela je bila obavijena u crno. Sjekira i panj bili su na sredini skele. Malo ljudi će me čuti s ovoga mjesta, rekao je kralj, koji je govorio čitajući iz bilježaka koje je izvadio iz džepa. Rekao je da je nevin i da nije kriv za izbijanje rata. Tada se okrenuo prema pukovniku Hekeru i rekao, pazite da mi ne zadaju velike boli. Tada je skinuo plašt, kleknuo i položio glavu na panj. Nakon kratke stanke, nakon što je protegnuo ruke, krvnik je jednim zamahom ocijekao kraljevu glavu. Loka se može smatrati teorijskim, a ne naprosto opisnim, zastupnikom filozofije otpora, filozofijskog svačanja politike koje polazi od toga da je otpor ono prirodno pravo koje čovjek nosi iz prirodnog stanja u civilno stanje, u stanje u kojem postoje država, tako što svoje pravo na slobodu koje se iskazuju u prirodnom stanju pozitivno kao pravo da čini ono što mu razum nalaže da čini, može u civilnom stanju kad je čovjek suočen sa nadmoćnom državom, koliko god država bila minimalna, ona opet nadmoćna svakom pojedincu, biti reducirano na onaj ireduktibilni minimum, na onu točku ispred koje se više ne može ići, a to je pravo na otpor. Paradoksalno je da se sažetak ovoga što Lok zastupa, može naći 300 godina otprilike kasnije, malo manje 300 godina kasnije, u jednoj briljantno lapidarnoj rečenici nikoga drugoga do Mao Zedonga, koji u jednoj raspravi o promjenama kineskog ustava, posljednjoj za njegova života, otprilike tri godine prije smrti, smatrao da bi ustav trebalo unijeti formulaciju koja je trebala glasiti opravdano je pobuniti se. To je bila naravno kod Mao Zedonga demagogija, a naravno nije smatrao da opravdano pobuniti se protiv njega, nego da njegovi aktivisti, četvročlana banda i tako dalje imaju pravo se pobuniti protiv nečega što je on smatra birokratskom preprekom ostvarenju revolucije. Ali sama formulacija je upravo ono što se kod Loka zapravo naznačuje. Postoji dakle moje pravo otpora, pravo pobune protiv svake vlasti, koja nadilazi svoje prirodne kompetencije. U Lokovo vrijeme još jedno pitanje razdiralo Europu. Reformacija je kontinent podijelila u sukobljene vjerske tabore. Nizozemska u kojoj je Lok boravio kada je njegov prijatelj i mentor Lord Ashley, kasnije prvi Earl od je morao pobići iz Engleske, bila je zemlja u kojoj je vladala vjerska tolerancija. Ali kada su kalvinisti postali brojni, napali su druge sekte koje se s njima nisu slagale. Locke je boravio i u Francuskoj. 1685. kada je napisao svoje prvo pismo o toleranciji, Louis XIV. povukao je edikt iz Nanta i opet je počeo progon hugenota. Sve je to navelo Loka da napiše svoja glasovita pismo o toleranciji. Locke je postavio klasično pitanje za tadašnju Europu. Kako pristajem na to da postoje moralna obveza toleriranja onih koji vjeruju drugčije nego ja, ako sam siguran da je moja vjera ispravna. Nije naime logično reći sljedeće. Budući da sam siguran da je moja vjera ispravna i jedino moguća vjera stoga, smatram sve one koji ne vjeruju kao ja, bilo da ne vjeruju uopće, dakle da su ateisti ili vjeruju nekakvu drugu školu, crkvu i tako dalje, naprosto ljudima koji su vrijedni sažaljenja, ljudima koji treba poučiti. Ako pouku ne prihvate, treba ih natjerati da prihvate našu vjeru. Ako oni to ne učine, treba ih likvidirati. To je klasično kršćansko stajalište u vrijeme križarskih ratova, kad se inovjerci ili bezvjerci, a to se zapravo naročito ne mora ni razlikovati s njihovog stajališta, pojavljuju naprosto kao neprijatelji. Ili kad se o onima drugima govori kao ljudima koji nisu samo vjerski, nego u svom životnom stavu pogrešno utemeljeni. Ilustracija radi o jednoj vrsti zagrade, jedna mala etimologijska napomena. Kod nas dosta omiljeni psovački termin bagra dolazi od engleskog bugger, što ima nekako slično značenje, a izvorno dolazi od riječi bugarin, jer se u Engleskoj toliko često govorilo o tomu da pravoslavci imaju nekakve čudne, perverzne oblike obiteljskog, seksualnog i moralnog života općenito, da ih se smatralo izrodima, dakle onima koji ne pripadaju našem kulturnom krugu i onda od Bulgarian skraćeno u engleskom nastao bagar i to je se prevelo preko raznih varijanti kod nas kao bagara, dakle kao oni koji su niža bića, koji ne pripadaju našem krugu. I time se pokazalo koliko su duboke te predrasude. Ili ako hoćete, vi možete u engleskoj literaturi 250 godina do 20. stoljeća, duboko 20. stoljeću, čak u popularnoj literaturi poput e, romana Agate Kristi, naći formulacije tipa kao pravi katolik sjedio je u uglu i e, prijetvorno gledao u pod ne rekavši ni riječi. Dakle, katolici su oni u koje se ne može imati povjerenja jer su kao vjerska manjina bili pod pritiskom jer su naučili naravno pod pritiskom brojnih anglikanaca da ne smiju se iskazivati. To se kroz generacije prenosilo, on se iz toga napravi u obratu negativna karakterna e, značajka koja će biti recimo romaneskno korištena. Protiv toga se Lok bori, međutim Lok ide i dalje, za razliku od autora njegova vremena, pa i nekoliko generacije za njega. On prvi zapravo govori o toleranciji u političkom smislu uže uzevši, dakle ne samo vjerski. On govori o nužnosti toleriranja različitih političkih opcija, polazeći zapravo u svojem bitno materialističkom stajalištu koje polazi od vlasništva, od toga da različite interesne pozicije koje su konačni, u konačnici izvedene ili izvedive iz različitih vlasničkih položaja nužno rađe različite političke opcije koje treba da kako tretirati kao ravnopravne. Tolerancija se po Loku odnosila na gotovo sve, ali kod Loka tolerancija imala svoje granice. Na jednu vrstu političkih pozicija tolerancije se nije mogla odnositi. To se ne odnosi na moguće političke pozicije koje bi polazile od nevlasničkog interesnog sklopa, jer je za Loka jasno da primjerice pravo glasa smiju imati samo oni koji plaćaju porez. Radi se naime o izborima za parlament. U parlamentu će biti zastupnici koji će odlučivati o bitnim državnim poslovima, koji se opet za liberale karakteristično u bitnome svode na raspravu o budžetu. To ono što se kod nas po mojem sudu krivo prevodi riječ u proračun. Budžet se e, stvara uzimanjem novca od građana, dakle uzimanjem novaca preko poreza. Porez plaćaju samo oni koji imaju vlasništvo. Oni koji nemaju vlasništvo ne plaćaju porez, i bilo bi nepravedno da onima koji ne plaćaju porez damo pravo da odlučuju o tomu što će se raditi s novcem onih koji plaćaju porez i zato njih koji ne plaćaju porez treba isključiti iz glasačkog prava. Dakle, njihova politička opcija nije dopuštena, ali različite vlasničke opcije, kvantitativno ili kvalitativno određene posebnim vlasničkim položajima, su za loka jasno i jednoznačno podložne na čelu tolerancije.

John Locke umro je 28. listopada 1704. u ovcu u Essexu. Zadnje godine proveo je u miru. Njegova domaćica bila je Lady Marsham, koju je poznavao niz godina. U njezinom je domaćinstvu Locke našao mir. Tamo su ga posjećivali prijatelji poput Isaaca Newtona. Kada je umro, Lady Marsham je napisala. Njegova smrt bila je poput njegovog života. Istinski pobožna, prirodna i laka. Svi koji su ga poznavali imali su njemu gotovo isto mišljenje. Bio je uredan, pažljiv s novcem, ponekad škrt, umjeren. Iako imao žestoku narav, uvijek je pazio na ponašanje i nikada nije planuo. U životu je, kao i u svojim dijelima, pokazivao razboritost i mudrost. John Locke bio je začetnik liberalizma. Smatrao je da ljudi imaju neotuđiva prava i da im ta prava nikakva vlast ne može oduzeti. Bio je skeptičan prema vlasti i političkoj moći i smatrao je da država mora biti minimalna. Danas od te njegove noćobdijske države nije ostalo puno, govori profesor dr. Žarko Puhovski, socijaka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Noćobdijska država se izgubila u svim oblicima države 20. stoljeća u najboljoj varijanti u državi blagostanja, u najlošoj varijanti u raznim varijantama totalitarizma ove ili one provenjencije. Ona je zapravo postala besmislenom onog trenutka kad se na početku 19. stoljeća počinje uvoditi opće obvezatno osnovno školovanje. Neslučajno upravo su liberali protiv toga iz dva razloga. Prvo svjetonazorskoga. Roditelji imaju ovlast, to Lok jasno kaže određivati svjetonazor djece, a ne država preko škole. I drugo, to znači po logici stvari enormno povećanje aparata. Do tada država zapravo ima samo ovlasti koje se odnose na policiju, vojsku i porez. Praktički ništa više nema. Onda se počne širiti na područje naobrazbe, pa na područje zdravstva, pa na područje reguliranja međusobnih odnosa korporacije, dakle na privredu, pa na ekologiju, pa recimo u privatne relacije. Nešto bliža klasičnom konceptu minimalne države od danas poznatih e, modela jest e, uloga države u Sjedinjenim američkim državama koje recimo i dalje odbijaju preuzeti odgovornost recimo za zdravstveno osiguranje. Ali se opet dogodio paradoks da je u jednom od svojih posljednjih intervjua Karl Popper koji je bio u čemu liberal i to ne baš ljevoj orijentacije, na pitanje što misli u SAD doslovce rekao ne mogu smatrati liberalno-demokratski prihvatljivom državom u kojoj 60% stanovnika nema zajamčenu zdravstvenu zaštitu. Tu je iz Karla Popera progovorilo europsko iskustvo kojem je to bilo neupitno već od E, završetka drugog svjetskog rata, pa ponegdje čak i prije drugog svjetskog rata, ali je konzekvencija tog što je neupitno u Europi, što se danas širi zapravo svugdje po svijetu, bila enormno proširenje države i kao aparata, i kao troška, i kao izvora kontrole nad privatnošću svih građana, što je direktno njekanje lokove pozicije.